queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas mil palabras Queda, queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso que, solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja frente a frente Bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada queda, boca ternura. Y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada.